Ustaz. Eh? Baru 19 ini. 1900 nantinya belum. Yang ada baru 19. Yang lain masih di alam waib, belum dicetak. Ustaz, apa hukum merayakan ulang tahun? Happy birthday to you. Minta apa tadi nak? Jaket. Bulan depan bini pula. Happy birthday to you. Ibu minta apa? Tas Hermes. Bulan depan suami pula ulang tahun. Happy birthday to you. Abang minta apa tadi? Adalah. Eh, berdoa kepada api adalah perbuatan majusi. Majusi agama tua. Nama nabinya Zoroaster. Zaratusta nama agamanya Zoroaster tempatnya di Iran Iran masih ada api abadi Olimpiade mereka mengambil api abadi yang tak padam-padam maka meminta kepada api adalah perbuatan majusi maka jangan bersyukur di hari kelahiran boleh dalilnya Nabi ketika ditanya kenapa kau puasa hari ini ya Rasulullah zaka yauma wulidtu hari ini aku lahir itu dalil boleh bersyukur pada hari kelahiran hari kelahiran tanggal kelahiran bersyukur atas nikmat umur muhasabah diri ajak anak-anak ke rumah anak yatim bawakan nasi bungkus Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong bawa keluar. Kami mau bersyukur. Berapa kamu bawa nasi bungkus? Ada 10. Itu yang kita mampu kan? jangan suruh semuanya keluar boleh tapi bukan dengan cara ikut tradisi man tasabbaha biqaumin siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum fahuwa ma'akum maka dia fahuwa minhum dia bagian dari orang itu ditambah oleh periwayat wa usyira yaumal qiyamati ma'ahud nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang yang dia ikut itu jangan heran nanti ketika di akhirat bangkit dari kubur tengok sebelah kanan Jet Li tengok sebelah kiri Chu Yun Fa tengok depan Jackie Chan oh. Ya Allah kenapa aku bersama mereka karena kau ikut bersama mereka meniup-niup lilin hati-hati Bagaimana hukum mengucapkan selamat ulang tahun atau mereka yang syar'i menggantinya dengan barakallahu fi umrik sana hilwa. Tak salah. Barakallahu fi umrik. Habib Rizik ada nyanyian khusus untuk orang yang berulang tahun. Barakallahu fi umrik. Saya tak pula pandai menyanyikannya. Itulah. Nanti saya coba hafal itu insyaAllah. Barakallah Semoga Allah memberikan berkah Fi umrik pada umurmu Yang paling penting ingatkan dia mati Begitu sampai SMS dia Bro ingat mati Bro hari ini kau lahir Bayar utangmu segera ya